смерть михала конец як просто гэта слово и многозначно заўжды нова як часто мы под крыжам муки утомленні духу зносим руки и і вочы поўныя гарэння і прагнем мігу вызвалення. Шчаслівы міг, бо палі путы, конец, І нейкі круг замкнуты у небыццё ідзе і гіня, Каб месца іншай даць часіня і вера ў той конец неўхільны знішчае тлен гнілы магільны конец як много разважання і засмучонага пытання ў гэтым простым страшным слове пры іншым з'явішча і ў мове калі астатняю мяжою конец кладецца на між табою і тым, што дорага і міла, што душу грэла і хіліла і сэрца моцна парывала, як гімн у вуснах перавала, калі змутнелай вадою, дзе сонца цешыцца сабою, шуміць ён вольны і імкненны і гучна звонны і белапенны. И ты, маё апавяданне, жыцця адбітак, разважанне, няжыты след прасцяцкай долі, адвечны водгук праўды волі ужо бачыш дзень свайго змяркання. І сціхне ліры звон тужлівы, Бо блізак захад, той маўклівы, апошні крок твайго блукання. І смутна мне. Я жыў з табою адною думкаю, душою, насіў цябе, як носіць маці, няясны воблік той дзіцяці. Ды ты, відаць, не ўміг шчаслівы, На свет радзілася бурлівы, яшчэ далёкаю вясною, замураванаю сцяною, няволі жудасная строга. Калі над намі ноч аблога навісла цемраю густою і гнула цяжкаю пятою, як неадхільная навала, Усё, што жыццце асвятляла. Ды ноч мінулася памалу в агульным жыцці перавалу, а там дарога зноў дарога, разлука з краем і трывога і паднявольнае блуканне, гэта нуднае змаганне за інтарэсы жывата, Ды зноў варожая пята. Як часта я жывіў табою ў разлуцы з роднаю зямлёю гадзіну смутку летуцення і момант радасці натхнення. Святым агнём душа палала, І злучнасць згоду адчувала таемных чараў сугалося і чула шум. Тады калосяў на родных гонях на далёкіх, і песні жнеяк яснавокіх. А выгляд горак крутабокіх, лясочкаў, хвоек кучаравых, такіх прыветных і ласкавых, як дабрадушныя бабулі, І грэлі сэрца і гарнулі, у вачах стаялі, як жывыя дрыжалі струны гаваркія, в агульны тон суладдзя гралі, і на нявідныя скрыжалі трох неажыццяўленых слоў. Пісалі напісы вякоў. Ды так, часіна развітання, Апошні крок твайго блукання зямлёю клопат быў вялікі прыйшлося ездзіць да хадыкі ды варушыць галавою над гэтай справай грашавою а грошы ішлі плылі як сліна аж высякалася чупрына і брала нейкая нудота і адпадала ўся ахвота зямлю купляць і нават жыць такая хваля набяжыць а колькі гэтай валакіты і ўсе на грошы прагавіты таму рубель таму двадцатку а ўсё няма ладу парадку куды не кінься і не ткніся бадай яны былі звяліся і ўсе на тар і ўсе на тарусы канторы і іх пісакі кручка творы Вандруеш быў той чартавіцы, Ці дурань сам ці ўсе дурніцы, Ці просто к пяць з цябе дурнога, бо ты не ведаеш нічога, толькі грошы выцягаюць, але на грош не памагаюць. Прыйшлося дядзьку весці справу і папацець такі на славу. Бывала вернецца з дарогі, <laughs> Бяда і смех з яго нябоі, Чардзіты, Чорны, як махнуцца і нават нос той дуля груша відаць таксама не ў гумору і задзярэцца большую гору. Малыя шэранькія вочки яшчэ больш звужваюць куточки, глядяць з-пад броў зусім панура, І вся выраза яго хмура. У хаце першыя часіны маўчыць, не кажу пра навіны, зямлі не лае і не хваліць, але канторы агнём паліці крэпасць купчую без меры кляне і жычыць ёй халеры ды злосна кідае паперы на стол з кішэні і бубніць. Да дядька страшно прыступіць, але патроху і памалу, Ён траціць імпаты запалу, у яго душы сціхаюць громы, Ён зноў такі, як нам вядомы, лагодны, добры, клапатлівы, на ўсё спагадны і руплівы. Праз нейкі час сямейка ў зборы. Тут маці сходзіць да каморы, Нясе з банішча тварагу, каб скрасіць дядькаву тугу. Зале туды яшчэ смятаны і дядьку хоць кладі да раны. Смятана гэта з тварагом. Краса дзяўчына з жаніхом, хоць зараз іх вядзі да шлюбу. І вось маўклівасці той шрубу адкруціць дядька з головавы, Вясёлы робіцца жывы і ўсе прыгоды, усе нягоды і ўсе парогі перашкоды пачне апісваць сакавіта і пераймаць таленавіта пішцоў, іх закіды на меры за тыя копіі паперы ў тваю сярмяжную кішэню спрытней глыбей за сунуць жменю. Ах, трэба ведаць іх псялыць, так сказаць жа, гэта іх прыбытак сядзіць расказвае антоні што чуў што бачыў заблонні хадыку высмее часамі і яго ха, мухі з камарамі а скончыць тым апавяданне што много трэба вандравання і гэтай нуднай цяганіны каб дацягнуць да палавіны так Многа клопатаў зямлёю. Як цяжка гоною рукою рабіць вясці такія справы. І больш той гутаркі і славы і гэтай зайздрасці і плётак, дзядзькоў да сужых і іх тётак і ўсіх наогул сваякоў, бо чалавек ужо такоў, ну, больш галасу, чым карысці. Ох, як цяжка, Цяжка ў людзі выйсці і моцна стаць на свае ногі, Бо многа ў свеце вас парогі. І часта роздараш іх быту над імі зляжа як навала, І гэта даль падчас пужала, як нейкі лёс пусты сярдзіты і засмуткуеш паняволі ад гэтых думак цёмнай долі, калі набы так і скарб хатні. І тут назвод на той астатні. Але ці ёсць, ці ёсць парука, што будзе сэнс мець гэта мука. Ці дасць зямля табе збавенне ад злога панскага насення з адным расватаешся тут, там у другі залазь хамут. Панышы розныя чынушы, там патрапяць выбіць душы і павыцягваць з цябе жылы, бо ты без права і без сілы. Такія думкі разважанні, як молат, білі ў сэрца гання. Тут справа не ў сваёй сядзібе ўладзе гэтым уся злыбяць. Хмурняў тады міхал таксама. Няўжо ж у свет замкнёна брама. Няўжо старанне пойдзе прахам. Пытаў міхал сябе са страхам. Да цяжка мары думкі траціць, пажыць, пажыць у сваёй хаце. Э, так казаў Михась бывала вядома. Клопату нямало. Ды што без клопату даецца. І тут ён нават засмяецца, каб цень развеять тыя смуты. І трэба часам крыж пакуты панесці мілыя маевы, Зазнаць і гора неспадзевы, Але раз ты наважыў дело, ідзі, Станоўка роўна смела ідзі, назад не аглядайся і на другіх не пакладайся. А вам, сынкі мае любыя, не век сядзець, на маёй шыі. Пора падумать небажаткі, як жыць без бацькі і э, без маткі, бо іх жыццё не вечна ў свеце. Вось тут глуздом паварушеце. Дык трэба грунт мець под нагамі, каб не бадзяцца батракамі. Які што грунт? зямля навука але не панская прынука адзін міхал і грэў імкненне давесці справу да сканчэння але не ў знакі неўзаметкі вязала ліха свае сеткі у каб іх накінуть на михала і ні навошта не зважала пытае злосная намова михал прыцяміў выпадкова густы чырвоны след крываўкі э брат дрэнныя праяўкі прыйшла з генота на мехася подумаў ён у нейкім страсе нават сэрца ў ім опала что за праява напаткала Няўжо яна смерть не ўзірана не аб ёй думать рано михал жахнуўся нейкі смутак ліхіх пачуццяў цёмны скрутак яго агортваюць істоту Ён чуе ў свеце адзіноту, Як бы варожых лёсаў сіла у вочы глянула няміла і ўстала нейкім грозным валам між тым жыццём і ім міхалам. І першы раз ён так балюча адчуў той момант немінучы, які ўсіх нас вартуе пільна, бо гэта смерть. Зло неадхільна. Няўжо памру і стану трупам, згнію зямлі нікчэмным трупам на целе гэтае зямлі, і ценні страшныя ляглі яму на душу і на сэрца. І ён так ясна быў люстэрцы, убачыў смерці все пячаці і ўсе адзначныя пастаці. Михал пачуў, што ён, пылінка. А век людскі адна хвілінка. І перад ім самі сабою чуть-чуть засланыя імглою жыцця асобныя кускі, малюнкі, з'явы, абразкік, калісь прачуты перажыты, сплелі, як сон давно забитий. І почування одиноти, пустечі темная, тускноти його прыгнула, придушила, і стало все йому яму мило. адно цяпер яго прагненне прад кімся пасці на калені прасіць заступы абароны ад гэтай страшнае праклёны і успомніў ён адну драбніцу свой страх дзіцячую навальніцу а Жахліва ночка была тая, О, гэту ноч ён памятае, прачнуўся шум, разгочуць шыбы, гарыць паветра іх сялібы, агнём сляпячым сіняватым. Старыя вербы каля хаты гудуць і гнуцца ва ўсе бокі, над долам сцелюць верх шырокі, круціць бураем галіны, кудлаціць крышыць верхавіны бырве іх вострымі зубамі. Гром! цяжэрнымі клубамі зямлю здаецца прабівае і стогне хатка іх старая і вся трасецца бы націна а ён малы як ліст асіны дрыжыць ад страху жмецца плача засні мой хлопча небарача не бойся мілы ты со мною і матка цёплаю рукою яго за шыю абнімае а ён да маткі прынікае і і ўжо не страшна буратая, бо ён захован повен шчасця. А да каго цяпер прыпасці каго прасіць кому моліцца і як ад смерці бараніцца а можа гэта так пустое а пэўна глупства там якое бо нават следу няма болю і ўсё нарэшце ў Божай волі у ім абуджаецца надзея адводзіць страх той сэрца грэе як сонца землю пасля буры бо так заложана ў натуры і Ды тое ліха было ўпарта, І строй жартаў з ім не варта. Праз нейкі час ужо пад зіму Міхалу моцным быў абніму хваробы цяжкай і паганай, неспадзяванай негаданай. І гора ў тым, Хвароба гэта даўно цягнулася, не з лета, і ў тым была яе і сіла, што незаметна налучыла і з патайка гадоў, праз колькі яе жывілі, манаполькі, пакуль яна не разнялася і не зваліла з ног Михася. Спярша Михалст перамагаўся і той хваробе не даваўся, а потым кінуўся і ў лекі, больш саматужнай аптэкі, піў зёлкі рознай травы. Ды не палепшваў свае справы, да дактароў ужо, Падчасе вазілі хворага мехася, вазілі ў холад і ў морозы, а ліха боль свае занозы глыбей у цела запускала і ўжостых лекаў. Толку мала. Ляжыць міхал маўклівы, смутны і вочы выцвілі. І мутны, У глыб души глядяць гаротна. Глядяць тужліва і маркотна, і горка гэта сузнаванне. Што ад жыцця ты ўжо адсечан. І нават можа быць адмечен. І блізак час яго сканання. Жыццё ж ішло, як і звычайна, крыху марудна, аднастайна, калі трушком, калі ступою сваёю бітаю трапою. А з гэтым жыццем нага ў ногу, як бы ў адну ішлі дарогу. І толькі ён адсталы хворы папаў нейкія зажоры і лічыць нудныя часіны. Ён... Он моцно выбит с калявины и тым жыццём ён не жыве другія думкі ў галаве зусім другія пачуванне другі настрой і разважанні і тое што даўней бывала яго так моцна захапляла то цяпер здавалася неўзрачным і непатрэбным і нязначным. Яго цікавіць лёс уласны. Лёс пагражаючы няясны, зацята схованы замкнёны быкара цёмныя праклёны што кожны момант над табою звісае страшнаю марою і кожны час яна гатова свядома або выпадкова узнесці грозна булаву і опусціць на галаву і разам скончыць адным махам жыццём і з цёмным гэтым страхам. Але што ёсць там за заслонай, за гэтай сцежкаю замкнёнай. Няўжо пустэлі мрок разліты, канец астатні ноч нябыту. Михалу вусцішна жутка, і сэрца стукае ў ім путка. О, страшна гэта ноч пустэля, Яна ў пякельным рок засцелі яго жыццё і гэты свет сатрэцца, згіне яго след у тым сусветным праху смерці, як бы не жыў на гэтым свеце ён чуе страшнае тамленне. Яго жахае зніштажэнне. Ён хоча жыць, прэч ценні муроку там сэрцу, цяжка цёмна воку і гэта там ён адпачыне. О не, і кроў жылах стыне, і сэрца ў страсе замірае, і пот холодны выступае, Якая гэта недарэчнасць. Хіба ён жыў? О вечнасць, вечнасць! Як зразумець цябе і змерыць і каго слухаць? кому верыць Мехалахоплен цёмнай хвалей не хоча думкай сці ўжо далей ён хоча сцішыць чудастую Ён прагне чуць душу жывую Ну что ты маці ты прысела, Да жонкі мовіць ён не смела, вочы просяць спачування жывога слова спагадання. Ёй таксама не салодка, каротка песня ты каротка і заціхаеш так не ў часе. Баліць ёй сэрца аб мехасю, Яна адгадвае душою, у якім ён цяпер настроі. І цяжка ёй. Яна ўздыхае, ідзе сябе перамагае і горла ціснуць ёй залозы і волі. Волі просяць слёзы. Памру я, Ганна, кажа ціха. Дайшоў да дна свайго кяліха. Міхась глядзіць кудысь далёка і нудна ёй ад тога зроку. Надзеі гіне рэштка тая і большы смутак пашыбае. Міхал здзівіўся: Ён не тое хацеў сказаць, а штось другое ды так сказалася: Ну, што ж? Не думай, гэтак ты не бош, Ці мала людзі так хварэлі, хварэлі годы, не нядзелі, такіх здарэнняў вельмі многа, але ачуньвалі нічога і ты дасць Бог, на ногі станеш, пяройдзе ліха, ачуняеш. Міхал глядзіце пільна ў вочы, Штось расчытаць па твары хоча але з усмешкаю крывою трасе адмоўна галавою подцеха знаць яму малая і погляд дзесь ізноў лукае але не тут а там далёка слязою мгліцца яго вока ён штось яшчэ сказаць імкнецца і тень на твар яго кладецца З двара ўваходзіць дядзька ў хату, ідзе прамовіць слоўка брату. Антусь гаворыць смело стала, каб подбадрыць крыху Михала, надзею добрую падаць і думкі смутныя прагнаць. Як пачуваешся, Михаля, Мацуюся браця з мала маля. А дзень які, О, дзень які хорошы, Пайсці б цяпер брат, Попороши, Ты, брат, так, брат, пойду, ды ці э, вярнуся. раз потраплю да Петруся. Церабяжы под крыш, хваёвы. сказал Михал, у тон размовы быт то звычайнае здарэнне сказаў з усмешкай засмучэнь ну ўжо і пойдзеш не брадуткі аб тым паходзе нямай чуткі яшчэ паходзіш за сахою і над уласнаю зямлёю ты папацееш і нямала на картах бабка так сказала не жыць брать трэба і жыць многога Антось гаворыць, а ў самога на сэрцы стала штось трывожна, бо спадзявацца ўсяго можна, за кожным ходзіць смерць сляпіцца. І дзіўна рэч. Цяпер драбніца ці проста рысачка, якая значэнне сэнсу набывае і з гэтай смерцю сувязь мае ці, куры ў хаце сваім дурам падымуць часам шурум бурум ці абярэцца з іх якая знячэўку пеўнем заспявае для большай важнасці вагі ці дзесь крумкач разок другі у небе крумкне смутна глуха ці ў юшках песню завіруха зацягне жаласна нудліва у Ці загугукае страхліва злы гэты дух. Сава начніца ў кустах альховых над крыніцай гукне так. Што сэрца нее, бо сабака той завые. Всё гэта дрэннае злучэнне праявы страшнай абвяшчэнню і тую думку мімо волі на смерть наводіць як ніколі а прыйдзе ноч ох ноч цямніца зацятых страхаў таямніца глядзіш у вокна ты варожа з свайго цямнюсенькага ложа і за вуглом стаіш тулягай відаць з нядобраю развагай мярцвячых лісцях дзімняй стужы стаіўся месячык да сужы на шыбах беліць ён палотны такі тужлівы і маркотны Михал не спіць а боль тупая яму под сэрца подступае няма надзей няма жадання пытання. Цяпер на свеце ўсё да звання яму не міла. Не цікава існу няма, не лезе страва жыццё. Ты што жыццё такое? Эй, глупство, глупство ўсё пустое. Міхал глядзіць на блеск газніцы, У вочы ўбіліся драбніцы, дрыгучы блеск і цені тыя і танцы скокі іх нямыя. Яны варушацца, трасуцца, пустымі смехамі смеюцца, то расплываюцца па столі, то зноў насунуцца паволі. Агёнчык дрыга і скача. Вы што ж чуваць? Нбы хто плача, ці то званочак пад дугою звініць бясконцаю тугою. Там вочы нечыя міргнулі, і мыслі раптам скаканулі у багны часаў і прастораў, Бо ім няма граніц запораў, глядзіць Михал, что за хвароба Ён не один их две особы один михал нядошлы млявы другі здоровы и рухавы один ляжыць другі вандруе дзе па лесе вуз не дуе і не гадае ні аб чым турны и Не цяміць, што за ім таксама ходзіць хтось варожы, страшэнна здрадлівы нягожы у нейкім доўгім балахоне і водзіць пальцам падалонікі, унесмяшліва знак паложыць, бы штось запісвае варожыць. Хто ён такі? Чаго ён хоча, Чаго схіліўся і шамоча? і нейкай тухалю і тленню нясе ад чорнага дзення і востры пах чуваць кадзіла. Гэта ж смерть тут захадзіла. Ці гэта поп? І ўсё прапала. Няма? і почуту Михала. Куды ж ён дзеўся, дзе ён дзе? Эх, быць бядзе, ну быць бядзе, Ах не унь ён, ён воўкам стаўся. Бяжыць, як можа знаць, спужаўся. Ой-ой, стрыжэнь ён гоп туды як не вылезе з вады капут михал воўк прападае под лёдам знік як мыш рудая ўсё вакол глядзіць здзіўлёна і раптам нейка я заслона чыёю страшнаю рукою сі неба лучачы з зямлёю ўсё пасуваецца бліжэй і Михалу робіцца цяжэй, в грудях дыханне забівае, а ноч заслона націскае, і светлы круг прамень пустыні вось-вось у багне цьме загіне. Михал крычыць і б'ецца ў страсе. Заслона чуть-чуть адышлася, ён вочы цяжка размыкае. Руце рукачы ясь другая, і вочы полныя пакуты да мутных воч яго прыкуты. Знеможан цяжкім ён змаганнем. З глыбокім жалем, садрыганнем ратунку просіць у людзей, у брата, жонкі і дзяцей, бо неба жорстка, Неба глуха і не прыклоніць свайго вуха, хоць ты прасі, хоць ты малі, хоць грудзі рві, сэрца выні ты не кранеш, Яго цвярды не яно далёка вока ад зямлі яно зацята бо не мое яно маўкліва бо пустое ты пазнаеш мяне мехаська яно здымае вочы цяжка глядзіць на жонку Ганна, Маці Ратунку дайце мне О браце, ратуй мяне, Ратуйце дзеткі Шляза палын балюча едкі на ўпалых вочах выступае Михал зяхае, заціхае. Ой, свечку, свечку, Ён канае, На твары след пякельнай мукі, на грудзі палі яго руки. Міхал яшчэ раз дрыгануўся, Зяхнуў так цяжка. Увесь памкнуўся. Яшчэ раз вочы расчыняе глядзіць бы штось прыпамінае ён цяжка тыша духу мала і ўсё адразу ясна стала антоська родны мой канаю у перагарэў, адстаў, знікаю. Вядзіш ты, Рэй вядзі, адзін, як лепшы брат, як родны сын. Бог не судзіў мне бачыць волі і кідаць зерні, в свае роли. Земля, земля, туды, туды, брат, буду я яе. Ты дай ей выгляд на новый лад, каб на ново. Не ідти до їх. Ах! І готова. Ні слов живих, ні серця стуку, і холоднеючую руку Антось цілує і ридає. і к трупу зенкам припадае у полі полі пахіліўся крыж над магілаю. Беглі сцежачкі, У свет шырокенькі, Прывялі ж яны к той магіланцы. Ой вы дороженькі людскія пуцінкі вузкія крывыя. Вы следам цьмяным снуяцеся. І ўсё блукаеце бы ў лесе, Вазгорне шлях прасторнай плыні і далягляд ружова-сіні, Дзе так панадна свеціць сонца дзе думка шчэ свае красёнцы каб новы свет жыцця садкаць заспакаенне сэрцу даць і разагнаць яго трывогі прасторны шлях калі ж калі ты закрасуеш на зямлі то і злучыш нашы ўсе дарогі.